اجورهن اي مهورهن هست معنی قرآن يعني یعنی اجورهن فاتون اجورهن اي مهورهن مهرها و مهريها اونها رو پرداخت بکنی چون یہ کلام اجرت چرا اللہ اجرت بکار برد اینجا چون که اجرت در مقابل منافع میشه کسی خانه شبید به کسی اجاره کسی در خانه مغازی میشینه از خود خشت و گل و آجور خانه نمیخوره از منافع استفاده منافع داخل اتاق وجود داره استفاده میکنه هر چیز در مقابل منافع باشه خود به خود میشه اجرت سوار معاشی میشیم معاشی معلمان نیست از منافع سوار میگه در دزدگ میرسیم های اجرت بدید هر چیز در مقابل منافع باشه چی هست اجرت چون که خانو کسی عقد میکنه کل خانو مال آقا نمیشه که هر چیز بخواد رو اون انجام بده از منافع خانو استفاده میکنه و اجرت باید پرداخت میشه چون اجرت در مقابل منافع در خود لغت عرب بعد در اصطلاح قرآن در اصطلاح قرآن الله جل شانو در چندین جا علاوه از مهریه را بران اجره ذکر کرده تا اینکه کسی بعد برداشت باز نکنه چون که من دارم 50 میلیون یا 100 میلیون یک میلیارد هزار سکه پول میدم خانم عقد میکنن پس همش مال من من دی افغانا همش مال من بکشم مال من اگر مردم مال برادر ارث برادر میرسه و هرچی میکنه بکنه اینطور نیست یا مال تو نیست ارث از اون نمیبری ملکش مالتون نیست الله جل شانو بخاطر بعضی همون کجفهما کورفهمایی که میخوان خانوم ملکیت بگیرن و دوباره عشق ببرن برای برادر بعدی و تا بر جلوتر به اونا میگه این فقط شما در مقابل منافع در استفاده میکنی و محلی و پولی پرداخت میشه در, در مقابل منافع خود خانم هستی. و جای دیگر الله تعالی فرمایا که اذا آتیتمهن اجورهن در سوره بقره اضاعتموهن اجورهن اگر شما دادید اجر رو برای خود طلاق و مسئله بعدیش اونجا بر اتفاق تمام مفسرین از هر گروه هر فرقی باشه همین میگن که اضاعتموهن اجورهن اینجا اجورهن به معنی مهورهن هست مهریه هست در چند آیه قال الله تعالی باز هم گفت اجورهن اجرت پرداخت میکنیم اونجا اجرت و تمام مفسرین به محریه مهریه پس وقتی اونجا عذر مهریه است این عذر دوباره اینجا ذکر شده معنای مهریه است و بعد الله جل شانو تفریعات بیان میکنه از تفریعات معنا میگیم چون که با هم سنگین میشه آیت بعدی میگیم علت حرمت یکی خود آیه هست تفسیر آیه اینه اما علت حرمت آیت در قرآن غیر از این جای هست نیست یعنی الله جل شانه ده جای قرآن جاهای مختلف قرآن دلائل آورده به حرمت قرآن اول شروع میکنه از خود سوره اول سوره نساء میفرماید که فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم نکاح بکنی از خانوما دو تا سه تا چهار تا از دو شروع کرده نکاح بکنید زن بگیری دوتا ستا تا فین خفتم الله تعدل فواحدا خیلی خیلی ضعیفی نمیتونه عدل بکن پس یکی بگیری این تا بگیری حقتونه دوتا زن حق مسلم شما خدا میگه نه دوتا بگی ستا چارتا اگر نمیتونی حقی را ادا بکنی فواحدا یکی بگیر او ما ملکت ایمان کن اگر اون هم نمیتونی که از کنیزی استفاده کن پول بده کنیزی بگه استفاده کن خود اونجا آرام کن برای ارضای الله اللہ جل شانه چهار راه آورده دو خانوں سه خانوں چهار خانوں اگر نمیتونید یه بعض باز هم نمیتونید کریز بگیر از او استفاده کنید چون که فلسفه خود ازدواج چیه فلسفه ازدواج افزایش نسل انسانیت هست نسل انسانیت هست چون که وقتی قوم لوط از مسیر عقب استفاده میکردم از امرها و بچه ها استفاده پسرها استفاده میکردن یا مسیر عقب استفاده میکردن الله تعالی شوی فهمه که تقطعون سبیل یا جدی میاد لفظ نسل داخل قرآن اومده در نسل منقطع میکنی شما جایی که مفید نیست و الذي چیه جلو نسل گرفته میشه انسانی گرفته میشه تو این کار میکنی اونهایی کار میکنن موقتا دروز سه روز یک ساعت نیم ساعتی هدف ازدواج افزایش نسل نیست ارضا هست و این هم خلاف فلسفه خود نکاهی آیه بعدی داخل سوره مومنون الله جلشان اوصاف مؤمنین را بیان میکنه مؤمنین های هستند در فی صلات خاشعون در نماز خاشع تجلوته برین میفرمایند که بر شرمگاه های خودشون محافظن ولا فروج یحافظون الا ما ملکت ایمان الا ما ملکت ایمانو الا الازواج او و ما ملکت ایمانو مگر بر خانمه خودشون یا کنیزهایی که ملک در دستونهای اونها رو خریدن اونها میتونه استفاده کنن جلوتر میگه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون اگر کسی غیر از این مسیر مسیر بعدی رو انتخاب کنه فاولئک هم العادون اونا کسانی که تجاوزگرند و اینها خطاکار و گناهکارند خدا اعلام میکنه میگه نکاین کسان مؤمن صفات مؤمنی اینها صفات مؤمنان بعد بر شرمگاه محافظن الا على ازواجهم و ما ملکت ایمانهم مگر بله بر همسرای خودشون یا کنیزه خودشون همون ابتغا ورا ذالک فولایک ملادون کسی مسیدی غیر از این اونها چند آدونن الله میگه جا دیگه در سوره انشاءالله فکر کنن سوره جاسیه جا دیگه در قرآن میاد جا میفرماید که من لم یجد نکاحا فلیستعفف اگر کسی قدرت و توانایی ازدواج را نداره فلیستعفف پاک دامن باشه تا که حتی اللہ الله من فضله تا که الله جل شانه اونها رو پولدار بکنه ازدواج کنه می پاک دامنی انتخاب کنید پاک دامن انتخاب کردیم پاک دامنی وسیله روزی گرفتن و این الله نگو روی کار انجام بده پاک دامن ببر کسی که نمیتونه ازدواج بکنه این نمیتونه کنیزی بگیره این پاک دامنی انتخاب کن صبر کن صبر کن تا اینکه الله تعالی برای شما زمین فراهم میکنه